Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականն է ստուդիայում Անի Մանգասարյանը բարև ձեզ։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ ԱՄՆ շահագրգռված է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ ճանապարհով կարգավորմամբ։ Բելգիայի հայկական գազམ་ակերպությունների համադաշնությունն իր աջակցությունն է հայտնել Ջավախքի հայերին։ Այս տարի մարտակերտի տասնյակ բազմազավակ ընտանիքներ բնակարանամուտ կտոնեն։ Մայիսին շահագործման կհանձնվի Շոշ համայնքի մանկապարտեզը։ Հադրութում գործում է ձկան պահածո արտադրող ընկերություն։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի նախագահական ընտրություններին դեռ կա մոտ 1.5 տարի ժամանակ, բայց այդ փաստը չի խանգարում, որ เป զի այդ ընտրություններին մասնակցող գործիչներն արդեն իսկ հայտարարեն իրենց հավակնությունների մասին։ Ազգային ժողովի ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանը նշել է, որ ընտրությունների հետ կապված վերջնական որոշում կլինի կուսակցության համագումարում, բայց այնպես չէ, որ մենք չենք պատրաստվում տեխնացու առաջադրել։ Ամենայն հավանականությամբ մեր կուսակցությունը եւս տեխնացու կառաջադրի։ Այս բայի դրությամբ հստակ ասել չեմ կարող կուսակցությունը կորոշի, ասել է նա, շեշտելով, որ անպայման մասնակցելու են ընտրություններին։ Ազատ հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թոմասյանն էլ նշել է, որ իրենց նախընտրելու տեխնացուն Արայիկ Հարությունյանն է։ Մասնակցելու ենք նաև խորհրդարանական ընտրություններին։ Խորհրդարանի Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Սարգսյանի խոսքով առաջիկա 2-3 ամիսների ընթացքում ունենալու են շրջանային ժողով, որի ընթացքում որոշելու են ընտրություններին մասնակցելու հարցը։ Այսօր Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանն ընդունել է Հանրապետությունում ԶՀԼ տրաստ միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպության ծրագրի ղեկավարի պաշտոնում իր առաքելությունն ավարտած Չարլզ Ֆոլլին եւ ծրագրի նորանշանակ ղեկավար Ասկանաս Համբարձումյանին։ Չարլզ Ֆոլը իր երախտագիտությունն է հայտնել Արցախի իշխանություններին համագործակցության եւ հանրապետության տարածքում կազմակերպության կողմից մարդասիրական ականաձերծման աշխատանքների գործնեությանը աջակցելու համար։ Նամաս Իսմայելյանին է ներկայացրել այդ պաշտոնում իրեն փոխարինած Ասկանաս Համբարձումյանին։ Կողմերը քննարկել են Արցախում զհելոտրաստ կազմակերպության մարդասիրական ականաձերծման աշխատանքների, ինչպես նաեւ մոտ ապագայում նախատեսվող ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ մի շարք հարցեր։ Զրուցակիցները գովնակություն են հայտնել ԶՀԼ-տրաստի եւ Արցախի համապատասխան պետական կառույցների միջև հաստատված համագործակցության մակարդակի կապակցությամբ։ ԱՄՆ շահագրգռված է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ ճանապարհով կարգավորմամբ։ Այս մասին ասել է քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Նրա խոսքով տարածաշրջանում խաղաղությամբ շահագրգռվածությունը կապված է իրանական խնդրի արկայության հետ։ Վաշինգտոնը շահագրգռված չէ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմով, քանի որ դա կթուլացնի հարևանների ներուժը, որը կարող է օգտագործվել Իրանի դեմ։ Դրանից բացի Ադրբեջանը տարանցիկ երկիր է, որի տարածքով ԱՄՆ-ն կարող է ապահովել Աֆղանստանի հետ կապը, նշել է փորձագետ это Ադրբեջանը պետք է հրաժարվի Լեռնային Ղարաբաղ այցելության համար ծև ցուցակի պրակտիկայից։ Այդ կարծիքն է արտահայտել լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպության Արևելյան Եվրոպայի եւ Միջին Ասիայի մասնաճյուղի ղեկավար Յոհան Բիրը։ Պատասխանելով ծև ցուցակի եւ ռուսական բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի մասին հարցին միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչը համաձայնել է, որ իրավիճակը նորմալ չէ։ Նա նշել է, որ այցելությունների համար թույլտվություն ստանալու ադրբեջանական կողմի պահանջը շատ է բարդ ջանքացնում այդ գործընթացը եւ դեռ པարզ չէ լրագրողներին կթույլատրեն թե ոչ։ Մենք բոլոր երկրներին կոչ ենք անում ըմբռնումով վերաբերվել լրագրողների աշխատանքին եւ ապահովել հակամարտության գոտիներում նրանց ներկայությունը, ընդգծել է Բիրը հավելելով, որ այս կամ այն տարածք այցելելու արգելքը ինքնատիպ գրաքննություն է։ Պատերազմին պատրաստ լինելով ենք մենք կանխում պատերազմը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի падգամավոր ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը։ Նա նշել է, որ առանց Արցախի մասնակցության հիմնախնդիրը հնարավոր չէ կարգավորել խաղաղ ճանապարհով։ Ըստ ադրբեջանագետի Արցախի չներկայացվածությունը խոչընդոտում է հակամարտության լուծում գտնելուն։ Տաթևիկ Հայրապետյանի խոսքով, որպեսզի բանակցություններն իմաստ ունենան, հարկավոր է փոխվստահության մթնոլորտի ստեղծումը։ Լուծում, որտեղ հաշվի չի առնվում Kremlի անվտանգությունն ու կարգավիճակը ընդունելի չէ, նշել է падգամավորը։ Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությունը պետք է հստակ գիտակցի, որ ռազմական ճանապարհով չի կարող փորձել հասնել ինչ-որ փոփոխության Արցախում։ Այս պահի դրությամբ ես կարծում եմ Ադրբեջանը նաև ինքը փորձում է այս ժամանակահատվածում հասկանալ իր հնարավոր անելիքները, նաև ելնելով երկրի ներսում արկա իրավիճակից խուսափում է որևէ լուրջ էսկալացիոն գործընթացից։ Փառք Աստծո, մենք արդեն վերջին ամիսներին շարունակ չենք լսում սահմանային զոհերի մասին, որը չի կարող չգնահատվել որպես դրական, որտեղ մարդկային կյանքեր են փրկվում պահպանվող հրադադարի միջոցով, բայց այստեղ պետք է հասկանալ, որ արտաքին շղարշը, որ Ադրբեջանը փորձում է ստեղծել որպես կառուցողական, փոքրինչ արհեստական եւ անհիմն է, որտեղ ընդամենը պահպանում է 94 թվականի հրադադարի ռեժիմը։ Եվ դա քայլ է, որը կարող է օժանդակել կամ պաստել, եթե դա հետևողական լինի, փոխվստահության որոշակի մտնոլորտի ստեղծմանը, որը կօգնի բանակցային գործընթացին։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Բելգիայի հայկական գազམ་ակերպությունների համադաշնությունը տարածել է հաղորդագրություն, որով իր վճռական աջակցությունն է հայտնել Ջավախքի հայերին։ Վերջին օրերին Ադրբեջանը Վրաստանում հակահայկական հողի վրա ակտիվ սկսել է ապակայունացնել իրավիճակը մեր բարեկամ երկրում։ Կորումպացված պետությունն իրեն ենթակա լրատվամիջոցներով եւ արձու ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների միջոցով մեծ հակահայկական ալիք է բարձրացրել Վրաստանում։ Պաճառը իբր Ախալքալաքի շրջանի Բուղաշեն գյուղում Արցախյան ազատամարտիկ Միքայել Ավակյանի կիսանդրու վերականգնումն է, սակայն մեր համոզմամբ իրականում ադրբեջանական պետությունը լուրջ ծրագիր ունի լարվածություն ստեղծելու հայաշատ ջավախքում եւ վտանգավոր խաղերի մեջ է ներգրավել Վրաստանի ադրբեջանական համայնքին։ Ադրբեջանի նպատակն իրականում ոչ թե ազատամարտիկի կիսանդրու ապամոնտաժումն է, այլ տվյալ թեմայի շուրջ հայ-վրացական բախում հրահրելը։ Այդ իսկ պատճառով Բելգիայի հայկական կազմակերպությունների համադաշնությունը կոչ է անում Վրաստանի իշխանություններին եւ բարեկամ ժողովրդին պահպանել եվրոպական արժեքները եւ չտրվել ավտորիտար Ադրբեջանի եւ իրեն ենթակա ուժերի սադրանքներին, որոնց նպատակը Վրաստանի ապակայունացումն է։ Մենք մեր վճռական աջակցությունն ենք հայտնում Ջավախքահայերին եւ զգուշացնում Ադրբեջանին իրեն ենթակա սադրիչ ուժերին, որ նման պահվածքի դեպքում Բելգիայի հայկական կազմակերպությունների համադաշնությունը ստիպված է լինելու դիմել բոլոր հնարավոր միջոցների զսպելու համար ադրբեջանական սադրանքներն ընդդեմ Վրաստանի պետականության հանրության եւ հայ ժողովրդի։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ Արցախի պետբյուջեի համաֆինանսավորման Բասկերանի շրջանի Շոշ համայնքում կառուցվում է մանկապարտեզ, որի շինաշխատանքները նախատեսված են ավարտին հասցնել մայիսին։ Համայնքի ղեկավար Էրիկ Աբ รา համյանի խոսքով աշխատանքները սկսվել են 2018 թվականից։ Ըստ գյուղապետի շենքը մեկ հարկանի է նախատեսված 50 երեխայի համար։ Ներկայում ընթանում են շենքի ներքին հարդարման աշխատանքներ։ Մանկապարտեզի բակում կառուցվում է խաղահրապարակ։ Իրականացնելու ենք նաեւ արտաքին հարդարման եւ եւ տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ, ասել է Էրիկ Աբ รา համյանը։ Բնակչության բնակարանային պայմանների բարելավման ուղղությամբ Հադրութի շրջանում 2018-ին զգալի աշխատանքներ են կատարվել։ Դրա համար պետական բյուջեից եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից հատկացվել է մոտ 220 միլիոն դրամ։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Կարևորելով ժողովրդագրական վիճակի բարելավման անհրաժեշտությունը, մեր տեղը հատկացրել Արցախի հանրապետության ծնելիության եւ բազմազավակության խթանման ծրագրերին։ Շրջանի Մայրամաձոր, Քյուրաթաղ, Տումի, Թաղած, Սերուխտաձոր համայնքներում կառուցվել եւ ընթացքի մեջ ընդուտ բնակելի տների շինարարություն, որի համար 2018 թվականին ծախսել է 67 միլիոն 707 հազար դրամ։ Հայկավ անկամերակուշ Թաղոտ, Տումի, Մոխրենես, Ակնախ ծիր համայնքներում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման նպատակով կառուցվել եւ վերանորոգվել են 7 բնակ նշանակելի տներ, որի համար ծախսվել է 3 միլիոն դրամ։ Նշենք, որ 2019 թվականին որպես նորություն զոհվածների ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման ծրագրերը, որը իրականացնում էր Արցախի հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից Ֆրանսիս շրջակազմերի, որը հնարավորություն կընձեռնի ավելի մոտիկից ծանոթանալու զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների բնակարանային պայմաններին։ Զգալի միջոցները հատկացվել այս սոցիալական խմբերի բնակարանային պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Վերանորոգվել եւ կառուցվել են 11 բնակելի տներ։ Հադրուտ քաղաքում կառուցել ու շահագործմանը հանձնել երկու բազմաբնակարան բնակելի շենք 36 բնակարանով, որը հատկացվել է զինծառայողների ընտանիքներին։ Չնայած կատարված դրական աշխատանքների բացահայտել շրջանում երիտասարդ ընտանիքների բնակարանային պայմանների քննություններ դեռևս կան։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այս տարի Մարտակերտի տասնյակ բազմազավակ ընտանիքներ բնակարանամուտ կտոնեն։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Մեծ հետ զրույցում Մարտակերտի շրջվարչակազմի աշխատակազմի քաղաքաշինության եւ տեղական ինքնակառավարման բաժնի վարիչ գլխավոր ճարտարապետ Հովիկ Գյուրջյանը նախ անդրադարձավ քաղաքում ներկայում ընթացող շինարարական աշխատանքներին։ Այդ համատեքստում եվրոպական չափանիշներին համապատասխան վերանորոգման աշխատանքներ են ընթանում Մարտակերտի մարզադաշտում, որը նախապատրաստվում է չճանաչված երկրների ֆուտբոլի միջազգային մրցաշարի խաղերի հյուրընկալմանը մարզադաշտում հանդերձարանակառուցումը եվրոպական ստանդարտներին համաձայն, որը որ թույլ կտա կոնիֆայի ամառը կայանելիք խաղերը անցկացնել Մարտակերտի մարզադաշտում։ Նայამდե նստատեղերը վերանորոգում նախատեսած է կատարվի։ Դաշտը կանաչապատման աշխատանքները իրականացվում է բարարարների միջոցով։ Իմ կարծիքով պետք է մինչև խաղերը սկսելը ավարտվի արդեն պատրաստ Այս տարի Մարտակերտի Վլադիմիր Բալայանի անվան համար 1 դպրոցը հետ պատերազմյան տարիների կտրվածքով աշակերտների թվի աննախադեպ աճ է արձանագրել։ Չնայած դրան տարիներ շարունակ կրթօջախի շենքային պայմանները մեղմ ասած անմխիթար են։ Տեղ-տեղ նույնիսկ վթարային։ Արտակերտի գլխավոր ճարտարապետը չբացառեց ընթացիկ տարում քաղաքի համար 1 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների մեկնարկի հավանականությունը։ Տարվա ընթացքում արտակերտցիների սպասելիքն է նաև թիմ 1 Վլադիմիր Բաղային անվան դպրոցի վերանորոգման աշխատանքները սկսվելը, որը նախատեսված է նաև 3 տարի նախատես են կսկսվի աշխատանքները կընթանա փուլերով։ Շրջկենտրոնում բազմազավակ ընտանիքների թվի աճին զուգահեռ լայն ընդգրկում է ստացել բնակարանային ապահովմանը միտված շինարարությունը։ Այս տարի կավարտվեն տասնյակ բազմազավակ ընտանիքների համար նախատեսված բնակարանների շին աշխատանքները։ Բացի այդ կմեկնարկեն նոր բնակարանների կառուցման աշխատանքներ ըստ տարի նախատեսած ավարտեն ու նաև բազմազավակների համար ստարի ավելի նոր տներ էլի նախատեսված կառուցեն 6 այս տարի, բայց 10-ն անցած տարվանից կա։ Բազմազավակ 5 եւ ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովման նոր ծրագիրը սպասված էր եւ լայն արձագանք է գտել նաև Մարտակերտում։ Այս տարի նախատեսված է 5 անչափահաս ունեցողների համար, թիվը շատ մեծ է, մոտավորապես 53-ն որոշումով արդեն հաստատված կառավարության, բայց երևի այդքանը միանգամից չի սկսվի, 10-15-ը կնախատեսվելի։ Իդեպ Մարտակերտում նորաստեղծ ընտանիքները բնակարանների վերանորոգման խնդրում շինանյութի տեսքով աջակցություն են ստանում շրջվարչակազմից։ Աջակցության կարգով շինանյութի տրամադրման գործընթացը շարունակական է, վստահեցրեց քաղաքաշինության բաժնի վարիչը։ Տրամադրվում է նորաստեղծ ընտանիքները, ովքեր որ ուզում են ամուսնանալ, օգնում ենք թեկոս մի սենյակ, երկու սենյակի պահով բազմաշունչ ընտանիքներին, տանիքները, ողանելաների վիճակում է այդ խաղերին։ Անդրադառնալով Մարտակերտ քաղաքի խնդիրների առաջնահերթությանը, գլխավոր ճարտարապետ Հովիկ Գյուրջյանը հատկանշեց գլխավոր փողոցների բարեկարգումն ու ասֆալտապատումը։ Սպասում ենք նաև Մարտակերտի Սախարով փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների ավարտմանը։ Մի մասը անցած տարի ավարտվեց ու պետք է շարունակվի այս տարի։ Գլխավոր փողոցն ազատամարտիկները ավարտվել է, 3 տարի այնտեղ շինարարություն ընթացավ, բայց նաև ունենք այդ երկու փողոցները միացնող փողոց Աբովյաննա, Չարենցնա, Ռաֆի փողոցնա։ Դպրոց կան դեր թիվ 2 դպրոցնա, կարևոր նշանակություն էլի ունի։ Դոմիկներ թաղամասի մի հատվածի համար։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Վերջին շրջանում մեր հանրապետությունում զգալի աճել է հայկական արտադրության բանջարեղենի, մրգեղենի պահածոների պահանջարկը, սակայն ձկան պահածոների արտադրությամբ զբաղվող ձեռնարկություն Արցախում չկար մինչև վերջին տարիներս։ Արդեն 4-րդ տարին է, ինչ Հադրուտ քաղաքում գործում է ձկան պահածո արտադրող Արցախյան միակ ընկերությունը, որը միաժամանակ զբաղվում է նաև բանջարեղենի, մրգեղենի պահածոների արտադրությամբ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Վերջին շրջանում Արցախի սննդարդյունաբերության ոլորտում գործող ընկերությունները ըզգալի ավելացրել են պահածոների արտադրությունը, ինչը խոսում է այն մասին, որ շուկայում նկատվում է հայկական արտադրության պահածոների պահանջարկի աճ։ Ահա թե ինչու գնալով շատանում են բանջարեղենի ու մրգերի մշակման գործարանները, փոխարենը պահածոյացված ձկան գործարանը դեռևս միակն է։ Հադրութում տեղակայված Պարքև Սահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հիմնադրվել է 2015 թվականին։ Հիմնադրման օրվանից ընկերությունն ակտիվորեն զբաղվում է պահածոյացված եւ ապխտած ձկնեղենի արտադրությամբ։ Գործադիր տնօրեն Վիգեն Մովսիսյանի հաղորդմամբ ընկերության արտադրանքը ներկայումս բաղկացած է հետեւյալ արտադրական խմբերից։ Տեսականները սոմա լոկո սազան, սուդակ, լեշ, կարաս։ Լեշ կարասը կիլոն 1000 դրամ մաս, ավո կշտարենք 1600-700 դրամ ակալում։ Լոկոն 2500 կիլո։ Դա ինքը մեջը ընդհանրապես փուշ ունի, դրամը։ Վիկել, իսկ սպառողների կողմից այ որքանով հասկացանք, այսպես ավելի էժան տարբերակ եք դուք մտածել, որպեսզի սպառողը շահի։ Ինչպիսին է պահանջարկը։ Պահանջարկը Ղարաբաղի մասշտաբով վերծրած այդքան էլ շատ չի, բայց դե համեմատական նորմալ է։ Շահույթի տեսակետից դեռ այդպես որպես բիզնես չէ, սա սա ինքը ասեմ, այսօր ադրությամբ այս զուգը ինքը այդքան շահույթ չի բերում։ Կան ոսպեի աշխատողները աշխատեն, մեկ է փուլը ժողովուրդն ապահովի։ Ներկայումս արտադրամասում աշխատում է 20 մարդ, սակայն ժամանակի ընթացքում աշխատողների թիվը կավելանա, մեծ է զրույցում նշեց գործադիր տնորենը։ Գործարանում արկա են բոլոր համապատասխան սարքավորումները։ Հիմնականում օգտագործվում են Արաքս գետի pašարները, որտեղից ձուկը բերելուց անմիջապես 4 ժամ հետո արդեն այն պատրաստ է լինում իրացման համար։ Ձուկը բերում Արաքսից, հատուկ սառնարանով ավտոյով, բերում ենք ստարտադրամաս, աշխատողները մաքրում են, կտրտվում է, սարկում է փաթեթներ, փաթեթավորված ձկներ եւ 4 ժամվա մեջ սառեցվում է, ինչքան շուտ է սառեցումը, այնքան դառնում է ավելի թարմը։ 4 ժամվա մեջ ջերմ ոդուկը դուրս է գալիս, 4 ժամվա մեջ սառեցնում ես, ապա ինքն իր բոլոր բաները պահում է։ Տեխնոլոգիաները Դա մենք ենք մտածել, այս տարբերակը մեր ղեկավարությունը մտածել է, որ այժմ հարմար, հարմարավետ մնի, որ ժողովուրդը կարողանա օգտվել։ Այսօր դուրսամ ամենաէժանն է հիմա ձուկն է, Ղարաբաղ։ Սպառման հիմնական շուկան դեռևս Արցախն ու Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Անշուշտ հետագայում կլինեն պայմանավորվածություններ նաև Ռուսաստանի Դաշնություն արտահանելու վերաբերյալ, վստահեցնում է ընկերության տնօրենը։ Մենք նոր սկսել ենք եւ կամաց կամաց արդեն ուզում ենք սայլը դերը շարժել։ Հայաստանը գախանութներն դրա։ Դենք արդեն կամաց կամաց հանում ենք, որ մարդիկ կենան գնահատեն։ Ձկան արտադրամասի հարևանությամբ գործում է նաև մրգերի ու բանջարեղենի մշակման գործարան։ Վիգեն Մովսյանի հավաստմամբ Արցախյան պահածոները մեծ պահանջարկ ունեն հատկապես դրսում։ Ընկերությունն արտադրում է ավելի քան 30 արտադրատեսակ, 15 տեսակի ջեմեր, մուրաբաներ, նույնքան էլ բանջարեղենային պահածոներ։ Հանրապետությունից դուրս առավել պահանջարկ են վայելում հատկապես ընկույզի, թզի մուրաբաները։ Արտադրում ենք մուրաբաներ, տարբեր տեսակի, կամպոտներ, հիմնականը մեծամասնությունը անտարի մրգերից, որը որ ավելի բնական է։ Հավելենք, որ ընկերության արտադրանքը ներկայացված է ամբողջ Արցախի տարածքում, ինչպես մեծ սուպերմարկետներում, այնպես էլ փոքր խանութներում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Այժմ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատող Սոֆիա Հարությունյանը։ Փետրվարի 4-ից 11-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 32 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 5, տեխնատին բնույթի 7 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 14 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրան բացում 6, վերելակի բացում 2, հիվանդի տեղափոխում 2 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 1 դեպք։ Դուժածներ չկան։ Արտակարգ իրավիճակների պետական Հանրապետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չպայթած այլ զենք դինամոթերքի հայտնաբերման 3 դեպք է գրանցվել։ Նշված դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն, հայտնաբերված գտածոները ոչնչացվել են։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 7-ից 11 աստիճան տաքություն։